Ramuku barakurikije uburyo bafise ngo kuko ushitse igihugu kiri mu bukene amafaranga arenga miliyoni zitatu y'inoti za magendu niyo yafashwe n'igipolisi kuri uyu w'imana mu nyamabere muri komine mpanda intara ya bubanza abantu batatu harimo abapolisi babiri bakaba bajya bafashwe ku mvo z'amatohoza Murano makuru turababwira ibijyanye n'umutekano muri komine mugamba mu ntara ya bururi eka no mu ntara ya cibitoke aharaye hishwe umuntu Ah, muri gucana Yandi nayo y'umupira w'amaguru tujya kubabwira yuko ah, hakenewe yuko abakinnyi cyo kimwe n'abamenyereza bategerezwa kwitaho kumenya amategeko mashasha agenga urukino rw'umupira w'amaguru bikavugwa na Desire Gahungu arongoye igisata kijejwe guhagarikira umupira w'amaguru ah, mu Burundi nyuma yaho hari ibyahindutse idonido ry'aya makuru abantu batatu harimo abapolisi babiri n'umusivili umwe cegera c'uburongoye pafi bubanza akaba ari nawe yabafashe n'inkuru ya Space Caritas Kabanyana igihe cy'isaha zitanu ku mutaga w'uyu w'Imana niho ayo mafaranga yafatirwa kuri transversale y'icenda mu nyamabere muri commune Manda ibarabara riva i bujumbura rija i bubanza abapolisi bakoreye ku makuru bahawe baciye batangira ipikipiki yariko abantu babiri bari bafise ayo manoti ya magendu agera ku miliyoni zitatu abanyagihugu bo mu nyamabere baciye bashwabaduka bagomba kwihanira nuko batari bazi neza igituma abo bantu bafashwe ndabizeye jean bosco itegera c'uwurongoye pafi bubanza akamenyesha ko yarinze kurasa hejuru kugira ngo ashwiragize abo banyagihugu ahandi ho abo bafatanywe ayo mafaranga ngo bari kuhasigara bamwe muri abo banyagihugu bo bakavuga ko bagifise agashavu kuko icyo kibanza nyine arico cagandaguriwemwo niyo rugira amede na busoni inosa bo muri komine mpanda hari mu ndwi iheze abo banyagihugu bakavuga ko icyo kibanza kiguma kigendagendamwo inkozi z'ikibi umwe muri abo bantu babiri rero bafatanywe izo noti z'amagendu yaciye ahunga ipikipiki arateba arayita kuko abapolisi bagumye bamwiruka ko nk'uko mu babisigura amakuru ava mu gipolisi akanamenyesha kandi ko hafashwe amafaranga agera ku miliyoni zitatu z'inoti z'ibihumbi icumi icumi za magendu arenga ku bihumbi mirongo itandatu zigizwe n'amafaranga y'ukuri ayo yose ngo yari mu gasakoshi abo bantu bafatanywe mu nyuma haciye hafatwa n'abapolisi babiri ubu rero hakaba hafunzwe abapolisi babiri n'umunyagihugu umwe ku mvu z'amatohoza sipesikarikasi ka banyanibubanza radiyo isanganiro arakoze Space Caritas kabanya na kurano makuru adushikirije Ah, amasasu menshi atari make yumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa mbere nk'isaha zibiri ku eh, mutumba muhabo muri komine mugamba y'intara ya bururi aya makuru aremezwa n'igipolisi bururi aho bamenyesha yuko bariko bagerageza gufata umwe mu bavugwa ko bakorana n'abitwaza ibigwanisho bahungabanya umutekano muri komine mugamba ariko uwo yarondegwa gufatwa akaba yabasize umuntu umwe nawe azwi ku izina rya babyibuze Bernard umudandaza yaraye yishwe atemaguwe n'umupanga ku mutumba buhoro muri komine mabayi mu ntara ya Cibitoke amakuru ava mu bajeje intwaro ngaho um, avuga yuko uwo yishwe bamusanze mu mirima uh, y'amashu n'intore Eh, bakaba batanguye kwibonekeza mu bantu bato bato babiri bakaba bamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza musitanteri wa komine mabayi basaba umugwiza pascal eh, amenyesha yuko abanyagihugu bataza ku eh, amenyesha yuko abo bantu bamaze gufatwa bazoheza bagashikirizwa ubutungane n'abantu barenga mirongo ibiri baragwariye mu bitaro by'igihanga mu ntara ya bubanza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere bavuga ko banyoye inzoga y'impeke ku mubanyi uyu mubanyi nyine nawe aragwaye cyo kimwe nabo hamwe n'abana biwe abo bari mu bitaro abo bari mu bitaro bakavuga ko baba baracane mu nda ngo bararibwa bagacibwamo bakongera bakanadahwa mu bitaro bavuga ko bashobora kuba banyoye inzoga iteguwe nabi canke boba bakoresheje ibikoresho batogeje neza bakaba bariko baravugwa aho niho urbanisme eh, iriko iraviabiliza bahise quartier industriel eh, groupe massif aho rero abanyagihugu rero tugerageza kugira yuko aho hantu urbanisme yamaze kuhaviabiliza rero ntibashaka kubitahura baranse kubyumva nane nane gusema umushoferi quartier kugira ashobore kugirisha inama abene baho hantu babwire yuko niba hari ikibazo bafise cyo bakiye ko bagitura leta cyangwa bagitura ubutungane ko ubutungane bukabatunganiriza ariko rero uko byabaye nuko haciye abaho resistance abapolisi bagiye kubaza abari kubagisha iyo nama hanyuma abanyagihugu ntibashatse kumvikana abapolisi nama rero baca bafata abaserukira abandi kugira bashobore kubabaza impamvu badashaka kumva no gutahura iyo iyo ngingo ya ibaniza kubera iki mwabanje kurondera igipolisi kikabanza kubasanzaza kandi inama mwari mwize igipolisi eh, iyo gisanze ahantu abantu bakoraniye kazi kabo kamisi yose urashobora kuja bakumviriza ibiriko biravugwa n'ibisanzwe kandi abapolisi bari guhamagara umwere gihugu yuko bakamubaza ibintu kuriko biragenda rero mu gihe umunyagihugu yanse gutanga umuco nibaza yuko abapolisi bafite ubuhinga bwabo bwo gushobora kurondera inkuru amakuru mu gihe bayishatse kwironda mu gihe bafite amakuru cyangwa bafite icyo bashaka gushikaho ariko rero zone ntahakana ko hari abava mu mazone ya kinama na buterere nyene bakaza bashaka kwihagira amatongo y'abanyagihugu akavuga ariko ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo babatuze n'ubunyene tumukurikire biravugwa mugaba yuko abo bantu ngo ari urwaruka kureba rushika naho ruhungabanya umutekano rugafata nabi ngo n'ubujejwe quartier na mutekano wigeze ngo abantu buterere nawe woza no munsi ukagenzwa zunguruka mu makartier yose abaho nta muntu yigeze ahungabanya ubujejwe karitsiye ariko icyo nzi cyo ako kantu kabaye bari abantu benshi bari kwiyadukiza gufata itongo ry'umunyagihugu amabye ntwaro barabankiye nta kindi kirenga ico byaba byaciye bigenda gute ko hari abantu bashaka kuri batandatu boba barahagaritswe n'igipolisi habayeho resistance abantu turabafata hama tukabaza icyabatumye Ernest Nduwimana rongoye zone ya Buterere ningaha mu gisagara cya Bujumbura akaba yakuwe ku telefone na Yves Nkunzimana nari nabibabwiye mu ntangoza y'amakuru uyu munsi niho abayisilamu ku isi yose bahimbaza umunsi mukuru w'intama haruna nkunduwiga umwe mu bayobozi b'idini rya Islam mu Burundi eh, atera kamo abayisilamu kuwuhimbaza bakurikije uburyo bafise ngo kuko umunsi mukuru ushitse hari ubukene mu miryango tumukurikire bwa mbere tubanza kwifuriza umunsi mukuru meza abayisilamu bose bakawufashanya na bagenzi babo batari abayisilamu maze bagasha mu bisanisho byo kwibuka gusabira amahoro n'umutekano uburundi n'isi muri rusange hanyuma rero tukibutse yuko nk'uko mubivuze umunsi mukuru uje mu bihe bidasanzwe aho ubukene bwugarije na cyane cyane abarundi ariho umuntu abona hafi ariko hirya no hino biravugwa naho nyene hanyuma n'igihe buca amashuri atangura abavyeyi bategereza kurungika abana ku mashuri ariko kandi ukaba umunsi mukuru w'akanyamuneza mu munsi kubaga aho tuyibuka intumwa y'Imana Ibrahim Imana mahoro yategetse kutanga kwishikano umwana we w'ikinege Ismail hanyuma Imana imaze kubona ko ukwemera kuwe gukwiye agira ashire mu ngivyo yasabwe ikamucunguza intama umunsi rero benshi bacaho ngo umunsi mukuru w'intama umunsi mukuru dusaba rero abo bose bishoboye yuko bosangira akanyamuneza na bagenzi babo abisamu bwa mbere nabo bose batishwe n'ababanyi babo batari abayisilamu ariko kandi tukabasaba abantu yuko ibyo bakora byose bikora bakurikije uburyo bafite afise ntabone mugenzi ariko baga inka nangwa aca baga inka atabishobora arabe uburyo bwiwe bugarukira amenye yuko uyu munsi mukuru uvuyeho ejo azoba akeneye kubaho na cyane cyane bakanibuka abana ku ishure kahe mwotera ku gihugu muri bino bihe igihugu kiriko kiracamwo e, twosaba abarongo igihugu bwa mbere yuko menye yuko e, atamahoro ahari nta terambere rishoboka nukuri bagashira imbere ikintu cyitwa amahoro maze abo bose babona bafise ico bashobora guterera kugira ngo amahoro aboneke ntibabakumire ntibavuge ngo barahejeje ibiganiro ntishobora guhera vya ngaho iyo migwi bavuga yuko eh, iyo yarafashe ibigwanisho bakwiye kwigira akamenya igituma yafashe ibigwanisho kuko nibaganire hagati y'abanyepolitike gusa abo bafite ibigwanisho batarimwo ejo na hegeye ejo ayo mahoro ntazo bariko baraboneka dushaka rero yuko kugira ngo twiteze imbere uburundi bwobama amahoro nkuko twamateho turabisaba imana mushobora byose zidushoboza haruna nkundi wiga akaba yakuwe ku telefone na Dorine ndayirorere tuje mu ntara ya rumonge aho umuryango umwe uba ku mutumba minago muri komine n'iyo ntara ya rumonge wahungishijwe n'igipolisi n'intwaro ku musase wo kuri uyu w'imana serugo w'uwo muryango yagire yicwe n'abanyagihugu bo mu minago bamwagiriza uburozi n'inkuru ya jean Pierre misago umugabo azwi ku izina rya ndikumazambo leonidas umugore n'abana biwe nibo bahungishijwe n'igipolisi kiri kumwe n'intwaro ku musase wo kuri w'imana umugabo asabirwa intaro mu gipolisi mu rumonge umuryango wiwe nawo uhungishirizwa mu muhana igipolisi cyo mu rumonge cyabanje kurasa amasasu atari make mu kirere kugira ngo bikunde ko bahungisha serugo yagira yishwe n'abanyagihugu minago bamwagiriza ko ari we yaroze umusore w'imyaka mirongo ibiri batoye ikiziga munsi y'igipe cy'uwo mugabo mu gitondo cy'uyu w'imana uwo musore yari yagiye kwisumamwo avuye mu ntara ya karusi kwezi akaba yari yanyigiye muri tanganyika ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu ariko arahiganwa koga n'abandi bana harimo uwo kwa leonidasi abanyagihugu bari bamaze gutangura gusambura inzu ya leonidasi imbere y'uko bateshwa n'abajejwe umutekano ariko igipe ciwe urudenga n'amatara byo byaza byamaze guturirirwa ku muturirwa nk'uko bamwe mu banyaminago babivuga bikemezwa na bienveni habonimana arongoye zone minago mu kurindira ko hakoreshwa inama yo kugarukana uwo muryango inzu n'ibirimwo bicunzwe n'abatware bo ku mutumba nk'uko umukuru wa zone minaga bivuga akanamenyesha ko atawashotse afatwa mu bari ku isonga ry'uwo mugumuko ukwanka ko icuka kirushiriza kuba kibi ariko ngo ntibizohebwa jean pierre bitagumunge radiyo isanganiro arakenuye jean pierre misago tuve mu ntara ya rumonge tuje mu ntara ya muyinga mu gisata c'indero abanyeshuri barenga amajana amajana abiri aribo bahamagarirwa kuzotonda gukora ikibazo c'ababaye abambere mu myaka ya gatandatu mu ntara ya Muyinga bifuza kwinjira mu mashure y'akarorero mu gihe hari abayobozi b'amashure bavuga ko hazogenda umwana umwe ku kwishure naho bahari ya gatandatu itatu cankine mu buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Muyinga bavuga ko muri ico kibazo kizokogwa ku munsi wa gatatu atamwana n'umwe akumiriwe mu babaye abambere ni inkuru ya Dieudonné Nzeyimana mu ntumbero yo gushyitsa umugambi wo gutanguza amashuri y'akarorero mu burundi kwa cumi na kane z'ukwezi niho abana babaye aba mbere mu myaka ya gatandatu gutyo bakora ikibazo cyo guhiganirwa ibibanza bazoja mu mwaka w'indwi kubwo ababyeyi kanabigisha muyaze bati uyu mugambi uje gusubiza akanovera inyigisho biciye mu guhiganwa ariko ubu hari abana batanguye kwidoga abo nabiga ku mashuri babwiwe ko hazogenda umwana umwe ku ishuri kandi bo bari bazi ko babaye aba mbere aho rero ni nk'aho haba hari iya gatandatu irenga umwe hari a b c d n'iyindi aha bakababwirwa ko hazogenda ofisi amata menshi ku ijana misago blaise pascal umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya muhinga ati uwuzi wese ko yabaye uwa mbere ntazosibe nta gucagura iyi muhinga yitezwa abana amajana abiri na mirongo itatu uyu muyobozi ati ahubwo abana bo mu yandi makomine atari muhinga bibuke ko bazoshika ku mugwa mukuru w'intara mu makuru yo mu makungu havugwa ingene umunsi mukuru w'intama ushitse muri Tunisia hari ubukene eh, kubera ah, eh, hari imyiteguro yo gutangura ishure muri Gabon aho harindiriwe ingingo izofatwa na sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro nyuma yaho biyamirije ibyavuye mu matora yasubijeho ari bongo Francine ndeho kubgayo aratubwira yanayandi abayisilamu bo ku isi yose bahimbaza kuri uno wa cumi na kabiri ukwezi kw'icenda umunsi mukuru w'intama muri tunisiya uwo munsi uhuriranye n'imyiteguro yo kurungika abana ku mashure bikaba bitaborohereza mu gihe n'ubuzima bubandanya buzimba kuri abo banyatunisiya ngo naho intama itazimbye n'uburyo bwiyongera ku bundi udashoboye kuyigura rero agace yikora ku nyama z'ubundi bwoko muri Gabon sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro irikiriga ibirego vyata yatanzwe inyuma y'aho amatora yasubijeho ari bongo yiyamirijwe abacamanza icenda bariko biga dosiye bafise gushika itariki mirongo ibiri na zitatu za kuno kwezi kugira babe baciye urubanza uruhande rwose rwagiriza urundi ubusuma no guhindura ibyavuye mu matora kwiga ivyegeranyo nikazoba arakazi koroshe narijya batavuga rumwe na leta batemera iyo sentare bagasaba ko hojamwo abarorerezi mva makungu abantu cumi na bane baba bavugwa ko bapfuye amajana abiri barakomereka mu karere ka bukoba muri tanzania kakozwe ko na nyamugigima ku munsi wa gatandatu ku nshuro nyinshi yerekanya amakenga afise ku bijyanye n'ingene Hillary Clinton ashobora kutoroherwa muri ayo mabanga asaba ko umuntu abakomeye afise n'inguvu zikwiriye abamenyereza b'imigwi y'umupira w'amaguru cyo kimwe n'abakinnyi ngo bategerezwa kwitaho kumenya amategeko mashasha agenga urukino rw'umupira w'amaguru ibyo bivugwa na Desire Gahungarongo igisata kijeje guhagarikira umupira w'amaguru ni nyuma yaho hari ibyahindutse mu mategeko agenga urukino rw'umupira w'amaguru idonido ni muri bucana yandi y'inkino twateguriwe na Evariste Nzikobanyanka Irigera kuri mirongo ine nibyo byahindutse mu itegeko rigenga urukino rw'umupira w'amaguru kuva uno mwaka nk'uko bivugwa na Desire Gahungu arongoye igisata cyo guhagarikira urukino rw'umupira w'amaguru mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Desire Gahungu atubwira bimwe mu bikuru bikuru byahindutse Hari amakosa ashobora kubera inyuma y'ikibuga abura ubwoko bubiri umukinnyi arashobora gusohoka hanze agiye kugira ikosa urumva icyo bita ligne de touche canke ligne de but urumva ari ligne iri hafi ya surface de réparation izoca bita penalty icyo ni ikintu gishasha rwose kuvura abakinyi umukinyi akorewe ikosa akababara uyu yakoze ikosa bigasabwa yuko ateza kuronka ikarata y'umuhondo uyu mukinnyi yababaye bamuvurira ku kibuga ukagenda imbere gusa usubije inyuma baguhana uzowutera aho ugomba hose ari inyuma ari ku ruhande ari inyuma ibyo biremewe hari ikindi nacyo cyo kuri barateri icyo bita barateri iyo arbitire ahagaritse urukino atakosa ryakozwe n'umukinnyi n'umwe kugira winjize igitego kuri barateri ni uko uyu mupira ukinwa n'abantu babiri na penaliti ntitwoyibagira ahubwo iyo habaye penaliti bisabwa yuko nk'umunyegori aguma ku murongo wiwe gushikaho batera iyo bishitse akava ku murongo agafata uyo mupira akabuza igitego kwinjira akakibuza canke kigaca hanze canke kigaca nticinjire umva barasubiramo mugabo uyo mugarije acamuhana n'ikarata y'umuhondo ico ni gishasha uwarongoye igisata co guhagarikira urukino rw'umupira w'amaguru ashikiriza ko hari n'ivyahindutse ku bahagarikizi ivyo navyo ngo bigiye gufasha kugabanya imyidogo y'abarongoye imigwi bavuga ko hari abahagarikizi bahengama ari ujya mu arbitre bita wo ku ruhande bajya bita les assistants zijya fani baba bafise hariho ikintu bafyonda kikavibra kwa arbitre gifise na soneri umwe wese afise soneri yiwe ahacamenya ko ari umuhamagaye aharashora ashobora ku majesite bavuganye akamwereka ubu hoho twanaronse icyo bita oreyete twa micro. ubuye iterambere nukuri abarbitru bateye imbere wari we wese ikosa arbitro hagati atabona uwo hanze arashobora kumubwira ku ruhande akamubwira Desire Gahungu atera kama amenyereza n'abakinyi kwitaho kumenya ayo mategeko aheruka guhinduka kugira birinda makosa umuhinga wa FIFA ajejwe iby'amategeko Lim Kichong akaba ari mu Burundi kuva kuri no wa mbere icamuzanye no kwigisha amenyereza ibiheruka guhinduka mu itegeko rigenga urukino rw'umupira w'amaguru ku isi. arakoze Evariste nzikobanye nyanka kuri no bucana yandi y'umupira w'amaguru akaba ari no ngahandangirije aya makuru ariko ndabibutse kwa runo munsi abayisilamu bo kwisi yose bahimbaje umunsi mukuru w'intama haruna nkundi wiga umwe mu bayobozi b'idini rya isilamu mu burundi atera akamu abayisilamu kuwihimbaza bakurikije uburyo bafise ngo kuko ushitse hari ubukene mu gihugu n'aya mafaranga arenga imiliyoni zitatu y'inoti za magendu niyo yafashwe n'igipolisi kuri w'imana munyamabere muri komine Mhanda, intara ya bubanza abantu batatu harimo abapolisi babiri n'umusivili umwe bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza n'amasasa atari make yumvikanye mugatondo gatondo ko kuri uyu wa mbere nk'isaha zibiri ku mutumba muhabo muri komine mugamba y'intara ya Bururi